Bai, guai hartzino urtekal langilek boste unoro jabazten zien kuntzu hortan, CPF delako kuntzu hortan. Ondotik, jabilten ahalzela ordin formatzeko eta uh, bazen haleike zelau bat edo plafu bat nune uh, bost mila euroetat baztertzen zen edo migatzen zen uh, delako kutsa hau. Bena, arrakasta sobea agertu da, usatu beno lau aldiz formakuntza galtu erabo, izan behitia eta goberniak pakatu behar kendu. Ordean, Alain Etxeberri, Etxe Formazion, Formakuntzan, Jakintxuden, entrepresako biak espikatzen daik ususen, zer kambiatuko dian. Hai, bai, eh, bai, anontzatuko diat, bo, bo, segure, bo, interesatzen dienek entzun die, bena, jaraduk bimila, hemetzin, eh, bo, gubernamentik, eh, igantzia importantzera formatzia, Eta hor din, uh, minieta izatu zia, konte personal formazion eta ami bat e, e, e, eta espantu eta hola berziola dene formatu eta guai duzitak uh, pentsatzen nien sobea jente formatzen dela eta ordina guai uh, hi urten buen, ala buen begizala bon jente hanitz formatu beit ez guetxe mortzaz bena formatu beit hori uh, badie silo bat ami ima eta Eta hori nahi nahi du jala, ez hola mm, anuntzatzen nahi di frenatu amini bat eta gogortu, baldintzak gogortu jente gutiago forma dadin. Eben nahi dik eran klarki uh, raiteko beharko dila mm, formatzea jinen den jentik, bat zegan usuan aurtenen hasiko duk, besakolatik parte bat ezari, ehuneko hogei edo hogei eta hamarraztakiak iguano dekret bat elkiuko duk. Hala, ez dargik iranik, bena, konprenituik zide, galtu sobea eta fresh sobea gobernian. Tako, justokin hoi, normala zamaiten zianez, uh, langilek pakadesan formakuntzen abea juneko hogei, ala hogei eta hamarra, galtik inda jogu alen etxe berri, etxe formazioan formakuntza jakintxu den entrepresa hortako buia iberrize. Ez, bate bate, ez, uh, ez, erraiten, justoki erraiten deja du kont personal de formazioan, personal duk, budjeta hor duk ba, ba, langile bako txentako, Edo laboa ebako txentako, doto entreprenor bako txentako, denek beti SPF, bimila eh, hemetzin hasik, eta bom, eh, nik eh, pentsatzinat zuzen baden, eta hor nahi di amio trabatu. Eh, ez zertxo behoi normalatza maiten zen eta formazia egun important duke. Edo ofizio baten atza maitek, edo, edo be lantegine bai amio eh, guaxago juteko edo eh, important duk

Eh, Bexakolatik espezien deusekitz, ma berbadie beherein ho edo eh, xakolatik eman segiodik zumaitek ez indar eginen formatzea jiteko, ez? Kumprinituk zide, formatu gai balin baduzie, 2000 eta hogeita hiutik aitzina, zien, langide balin bazide, zien hauen xakolatik pahakatu beharko duzie, formakuntzaen parte bat hotx.